Voi merge într-o zi, s-o văd în ceruri sus, pe Maica lui Iisus, și fericit voi fi. La cer, la cer, la cer, voi merge într-o zi, la cer, la cer, la cer, voi merge într-o zi.